قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير سيما waite mnaowadaiya قواني بدالا من ya hawamiliki hata uzito wa chembe hichi katika mbingu wala ardhi wala hawana ushirika wowote humo wala yeye hana msaidizi miongoni mwao wala tanfa'u ash-shafa'atu 'indahu illa liman adhina lahu hatta إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير Wala uombezi mbele yake hautafaa kitu, isipokuwa kwa aliyempa idhini. Hata itapoondolewa hofu kwenye nyoyo zao watasema, Mola wenu mlezi kasema nini? Watasema, yaliyo kweli. Na yeye ndiye aliyejuu mkubwa. قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وانا او اياكم وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين Sema, ni nani anayekuruzukuni kutoka mbinguni na kwenye ardhi? Sema, Mwenyezi Mungu. na hakika sisi au nyenyi bila shaka tuko kwenye uongofu au upotofu ulio wazi. Qul la tusaluna amma ajramna wa la nusalu amma ta'malun. Sema, nyinyi hamtaulizwa kwa makosa tuliyoyafanya wala sisi hatutaulizwa kwa mnayoyatenda nyinyi. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم Sema, Mola wetu mlezi atatukusanya, kisha atatuhukumu kwa haki, na yeye ndiye hakimu mwenye kujua. قل اروني الذين الحقتم به شركاء كلا bal huwa Allahul azizul hakim Sema nionyesheni mliowaunganisha naye kuwa washirika Hasha bali yeye ndiye Mwenyezi Mungu mwenye nguvu mwenye hikma wama arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون Na hatukukutuma ila kwa watu wote, uwe mbashiri na mwonyaji, lakini watu wengi hawajui. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين Na wanasema, ahadi hii itakuwa lini ikiwa nyinyi mnasema kweli? Qul lakum mi'adu yawmin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun, sema nyinyi mnayo miadi ya siku ambayo hamtaakhirika nayo kwa saa moja wala hamtaitangulia. Allahu akbar Allah الله أكبر لا إله إلا الله Ewe nabii, waambie washirikina, waombeni hao mnaodai kwa uongo kwamba ni miungu badala ya Mwenyezi Mungu, wakuleteeni manufaa, wakondoleni madhara. Hawakujibuni kitu, kwani hao hawamiliki hata kiasi ya chembe ya kitu katika mbingu wala katika ardhi. wala wao hawana ushirika wowote na Mwenyezi Mungu katika kumba au kumiliki wala hapana yeyote katika hao miungu ya uongo anayemsaidia Mwenyezi Mungu katika kupanga mambo ya viumbe vyake wala maombezi kwa Mwenyezi Mungu hayawafai ila wenye kustahili makamo ya kuombewa mpaka itapoondoka hofu katika nyoyo zao kwa kutolewa ruhusa ya kuombewa hapo watakuwa wakiambiana kwa furaha Mola wenu mlezi kakwambie ni nini? Na wengine watajibu kwamba ilosema ni kauli ya haki kwa kutoa ruhusa kuombewa imridhi. Na yeye peke yake ndiye mwenye utukufu na ukubwa na yeye ndiye anayeruhusu na kumkatalia mtakaye. Ewe nabii, waambie washirikina nani anayekuleteni riziki kutoka mbinguni na kwenye ardhi? Watapokuwa hawajibu kwa inda tu, waambie Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anekuruzukuni kutoka kote kuwili. Je, ni sisi waumini au nyinyi washirikina ndio walio katika moja hali mbili ya uongofu au upotofu ulio wazi? Ewe nabii, waambie nyinyi hamuulizwe habari ya madhambi tuyafanya sisi wala sisi yatuulizwi habari ya vitendo vyenu. Waambie Mola wetu mlezi na tukusanya siku ya kiyama kisha atatuhukumu kwa haki. Na yeye subhanahu ndiye hakimu wa kila shauri mwenye kujua kwa hakika yetu sisi na yenu nyinyi. Waambie nionyesheni hao mliounganisha na Mwenyezi Mungu kwa kustahiki kuabudiwa mnaodai kuwa ni miungu shirika na yeye. Yeye hana mshirika bali yeye ndiye Mwenyezi Mungu mwenye kushinda kila kitu, mwenye hikma katika kupanga kwake na kuendesha kwake. Na sisi hatukukutuma ewe Muhammad ila kwa watu wote uwe ni mwenye kuwabashiria waumini kuwa watapata kheri na mwenye kuwaonya makafiri kuwa watapata shari. Lakini aghlabu ya watu hawa ujui ukweli wako wala kuwa utume wako ni kwa watu wote. Haya ni kwa sababu hapana mtume aliyekuja kwa watu wote ila huyu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama Nabii Musa alikuja kwa wana wa Israeli wa Misri. Nabi Isa Yesu Kristo pia kaja kwa wana wa Israeli tu, kama isemavyo Kurani sura ya 3 aya 49 na Injili ya Mathayo 15 hadi 6. Yesu aliposema afadhali shikeni njia kuendea kondoo waliopotea nyumba Israeli na 15:24 aliposema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli na injili ya Yohana 17:9. Na makafiri wanasema kwa kuifanya haiwi hiyo siku iliyoahidiwa kwa ajili ya malipo. Lini itakuwa hadi tuingie motoni na nyinyi mwingie peponi kama nyinyi ni wa kweli kwa hiyo ahadi yenu? Ewe nabii, waambie miadi yenu ni siku kubwa mno Ikifika hamtochelewa hata kwa saa moja wala hamtutakulia.